Oh! punya cerita dengan judul Teluh atau Santet kiriman dari Jake Jimatres Pencar Karang Kasimana aku lan kanca-kancaku padha ngopi nek karo. Aku lan kanca-kancaku padha asik gocek karo cekikian gilani. Wis dadi kewajibanku turu ning masjid amarga aku lan kanca-kancaku melu organisasi ya kuwi organisasi pemuda masjid. Wis kaya biasane saben dina njogo masjid. Acara iku dimulai jam 10 bengi. Dadine aku lan kanca-kancaku ngentekno wektu digawe ngopi bareng. Jam sing ana tangan kuis nunjukke jam 10 wengi. Aku lan kanca-kancaku banjur budal ing masjid. Sakwise teko masjid, aku lan kanca-kancaku sing jenenge Edi Kembung, Pletet lan Tembung, isih ning ngarep masjid sing liyane wis padha mapan turu mergo kesel kabeh krasa jam wis nunjuke jam setengah loro. Banjur aku kancaku sing jenenge Tembong ngajak turu. pas arep mapan turu aku weruh wong saka kidul ya iku Parno banjur aku takon karo Lek Parno nyamene kok rung turu ta Lek Durung Lek aku poso Lek Ya wis Lek aku tak mapan turu dhisik karo bocah-bocah sepurane ra iso ngancani tirakate sampean ya Lek Ora apa-apa Lek sing penting hati-hati nek turu ning masjid aja kakean pola karo aja gojek diwilo lho Nggih Lek jawabku mangkono banjur ngono aku mapan turu karo kanca-kancaku tapi aneh motoku iki kurang bersahabat karo aku dadine aku ra iso turu dhewe banjur aku putus ke melek karo rokok-rokane ngarep masjid dhewean ora suwe nggonku rokokan ana lik parno mlayu karo goleki aku Mengapa tolik rasa jahit dan digudak setan? Pitakonku malang lik parno. Orang Aku ora digudak demit, aku mau weruh geni gedine sabdal muser-muser ning dhuwur omam. Jawab Pilik Marno karo mengkis-mengkis keselen. Lah saiki jek apa ora lek genine? Jawab umangkono mergroso penasaran ku pengin weruh geni ku banjur lek Parno ngomong. Wis meledos lek genine, banjur batinku ngomong ini. Apa iki sing jenenge santet ya? Tapi nek santet keluarga duwe salah apa? ing carita. Banjur ngono aku ngomong karo Lek Tarno. Ya wis Lek, aku tak turu saiki ya. Wis dalu Lek. Aku mapan turu. Rasane turu kaya sedelok nemen mergo alarm HP ku wis muni pitondo jam setengah lima wayahe salat subuh. Aku lan kanca-kancaku padha tangi kabeh. Kancaku sing jenenge Vian wis jupuk banyu wundu dhisik terus ngadani masjid. Sakwise salat subuh aku lan bocah-bocah padha mulih ning omahe dewi-dewi. Esuk jam 6 aku melu simbah kakung menyang sawah. Aneh. Ora suwi tekan sawah simbah kakung mau ngrasakno awake lara kabeh. Banjur aku lan simbahku mau balik mulih meneh. Sakwise tekan omah kok awake simbah lan nemen. Malah nemen, malah nemen sampai ora iso apa-apa. Apa ya bener geni sing mubang-mubang neng di rumahku dik bengit wisantet ya? Batinku karo sedih, sambate simbahku jarini awa iso turu kaya wedi karpe dewi. Banjur ngono ditambani wong pinter iso mari. Tapi suwene loro simbahku ngasih telungulan. Iki cerita sopaku jimatres pencar karangkasiman bersama tim jimat.